efendim duadan önce birkaç kelimeyle hatimlerinizi alıp da gönlümüze miraç ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabi Rabbimin lütfuyla çok güzel bir gece oldu. Cenab-ı Hak hepinizden ve bütün ümmeti Muhammed'den sonsuz razı olsun. Ben sizler adına bu organizeyi yapan kim ne derse desin belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve müftülüğümüze tüm cemaat adına Tahir hocasını sevenler adına Allah razı olsun diyor. Hizmetlerinin daim olmasını diliyor ve teşekkürler ediyorum. Kapı Camimizin imamından, müezzinlerinden başlayarak bizi hakikaten başkanımızın dediği gibi sanki cennete uçuran hocalarımıza da sizler adına yine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerek Konya'mızdan iştirak eden, Konya'mızın o babacığımın tabiriyle has bülbülleri, kardeşlerimiz, Ankara'dan gelen Abdülkadir hocamız, Bursa'dan gelen hocalarımız, üstadlarımız hepsinden, hepsinden Allah sonsuz razı olsun. Sizler de istirahatlerinizi terk ettiniz. Tabi hocanızın hatırı da var ama Allah rızası için camimizi doldurdunuz, teşrif ettiniz. Size ve bütün kardeşlerime teşekkürler ediyorum. Rabbim razı olsun diyorum hocam söylediler. Sadece müftülüğümüze hoca kardeşlerimin gönderdikleri hatimler 705 civarında oldu. Bir o kadar da fazlasıyla bende vardı dostlarımız değişik yerlerden. İnanır mısınız değerli kardeşlerim? Rusya'dan hatimler geldi. Rusya'dan. Kardeşimiz telefon ediyor. Nereden bulmuşsa telefonumu bulmuş. Tahir hocamıza biz de hatim okuduk diye. Türkiye'mizin çok değişik yerlerinden bizi belki konteynemiz aracılığıyla izleyecekler ki ben o kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Hem kaydettiler hem naklen yayınladılar hem bugün belgeseli de yayınlayacaklar arzu eden kardeşlerimiz döndükten sonra izleyebilirler. Allah onlardan da razı olsun, hizmetlere daim olsun inşallah. 1500 civarında hatmimiz var. Türkiye'mizin, cennet vatanımızın ve alemi İslam'ın bu okunan hatimlere çok ihtiyacının olduğu şu günlerde okunan bu hatimler, Fetih sureleri, Mülk sureleri, diğer sureyi celileler, vakalar, rahmanlar çok anlamlı. Binlerce kelimeyi tevhid, binlerce salatu selam ve diğer ezkar. Cenab-ı Hak okuyanlardan da sonsuz razı olsun. Hepinizden, bütün ümmeti Muhammed'den, uzaktan ve yakından emeği geçen bütün kardeşlerimizden Rabbim babacığımın tabiriydi bu. Rıdvanı ekberi ile razı olsun ve cennetinde cemalinin karşısında cem eylesin. Şimdi ben biliyorum içinizden bazı kardeşlerimiz yine hatim okudular. Bana belki ulaşmayanlar var. Kelime-i tevhidler, salatu selamlar, sureler var. Veya hatta geçen yıllardan tecrübemiz var. Ulaştıramadık hocam size diyorlar. E Allah biliyor onları. Rabbim, Rabbim cümlesinden ve cümlenizden razı olsun. Şimdi ben bu niyetle yapılan bütün ezkarı acizane kardeşiniz olarak okunan bütün sureleri ve özellikle bütün hatimleri gönlüme nur halinde böyle temerküz ettirip, yoğunlaştırıp, onları kabul edip sizler adına en günahkar aciz kardeşiniz olarak dua edeceğim. Sizler de amin diyeceksiniz ve de umarım ki alemlerin yüce Rabbi sizlerin amini ile dualarımızı kabul buyurur. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor ve de cennette cemalinin karşısında birleştirsin diye kainatı yoktan var eden Yüce Rabbime iltica ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا نور النور ويا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور يا عزيز يا غفور احشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم أصلح أحوال أمة محمد اللهم تجاوز عنا وعن سيئات أمة محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في أمة محمد اللهم ادفع البلايا والمصائب والفتن والظلم عنا وعن جميع أمة محمد اللهم اشف مرضانا ومرضى أمة محمد اللهم اقض حوائجنا وحوائج أمة محمد اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وارزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وحسن عبادتك وخدمة شريعتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى جميع المؤمنين يا رب العالمين بحرمه ختمات القران العظيم يا اكرم الاكرمين اللهم امتنا على مله الاسلام واحشرنا غدا تحت لواء سيد الانام سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاه والسلام واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله ناظرين الى وجهك الكريم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة طه وياسين وبحرمة ختمات القرآن العظيم يا رب العالمين اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولأقربائنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولبناتنا ولمن له حق علينا ولمن له حب إلينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين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 بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين بحرمه ختمات القران العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا لا اله الا انت نسألك أن تجيب دعواتنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب العالمين اسم حرمتنا أسماء esmaul حرمتنا قرآن عظيم الشان حرمتنا hürmetine Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine çekilen ezkar, okunan sureler ve özellikle tilavet edilen Kur'an hatimleri yüzü suyu hürmetine dualarımızı yüce dergahında ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Bugüne kadar yaptığımız dualarımızı bugünden sonra bugünden sonra yapacağımız ilticalarımızı ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Amellerimizi makbul buyur ya Rabbi. Günahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi. Bizleri razı olduğun yolda daim eyle ya Rabbi. Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Resulullah'ın izinde daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduğun bir hayatta yaşamayı bizlere lütfeyle. İmanı kamil ile yüce zatına kavuşmayı lütfeyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Resulullah'ın hamd sancağının altında cem eyle. Amin. Hisabı yesir ile muamele eyle. Amin. Yıldırım süratiyle sıratı geçmeyi, ilk girenlerle cennete girmeyi, cennette Resulümüze komşu olmayı ve cemaline nazar etmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden tut bizi bize bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden tut bizi nefse ve şeytana bırakma ya Rabbi. Bizleri, yavrularımızı ve bütün ümmeti Muhammed'i, bütün din kardeşlerimizi nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötülerin kötülüklerinden, hainlerin ihanetinden, zalimlerin zulmünden ve bütün kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi bizlere, yavrularımıza ve bütün din kardeşlerimize razı olduğun bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın yolunda daim eyle. Kur'an'ın hizmetiyle bizleri müşerref eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı, sünnetiyle mütesennin olmayı, şeriatına hizmetle müşerref olmayı bizlere ve yavrularımıza lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu mübarek mekanda, şu aziz mekanda müminlerle, kardeşlerimizle, senin kullarına ellerimizi açtık, sana iltica ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. İlticalarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı Kabe-i Muazzama'nın karşısında yapılan dualara ilhak eyle. Amin. Makamı İbrahim'de, Hacerül Esved'in önünde, Mültezem'de, Kabe'nin eşiğinde, Altınoluğun altında yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, cennet bahçesinde, Allah'ın Resulü'nün peşinde yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi dualarını ile kabul buyuruyorsan bizlerin de dualarını kabul eyle ya Rabbi. Şu açtığımız günahkar ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Sen kerem sahibisin, ihsan sahibisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ve dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ümmeti Muhammed'e rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ümmeti Muhammed'e güç ver. Ümmeti Muhammed'e güç ver. Ümmeti Muhammed'e birlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e dirlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed olarak güzel günleri görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cennet vatanımız ve aziz milletimize hizmet edenleri her yerde ve daima muzaffer eyle ya Rabbi. Kılıçlarını düşmanları üzerine keskin eyle ya Rabbi. İstikamette razı olduğun yolda onları daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cennet vatanımıza hizmet edenleri meleklerinle koru ya Rabbi. Cibril'inle teyit eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu sıkıntılı günlerden çıkmayı en kısa zamanda sahili selamete ermeyi ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rabbi. Suriye'de çile çeken kardeşlerimize yardım et. Mısır'da çile çeken kardeşlerimize yardım et. Filistin'de çile çeken kardeşlerimize yardım et. Irak'ta, Myanmar'da, dünyanın değişik yerlerinde akan Müslüman kanını sen durdurursun ancak. Durdur ya Rabbim. Biz dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Aciz kaldık. Lütfunla ve kereminle, o sınırsız kudretinle müdahale ile hadisata ya Rabbi. Cennet vatanımızın ve alemi İslam'ın düşmanlarını sana havale ediyoruz. Cennet vatanımızın, sancağımızın, bayrağımızın, iffetimizin, namusumuzun, mukaddesatımızın ve alemi İslam'ın, mübarek mefhumlarımızın, mukaddes emanetlerimizin düşmanlarını sana havale ediyoruz. Kahhar ismi celiliğin tecellisiyle onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Onlara imkan tanıma ya Rabbi. Birliklerini parçala, oyunlarını başlarına çevir. İslam'ın ve Kur'an'ın, cennet vatanımızın ve alemi İslam'ın düşmanlarını sana havale ediyoruz. Onların hakkından sen gel ya Rabbi. Gönüllerimizi telif eyle Bizlere kardeşlik duyguları ihsan eyle. Birbirimizi senin için sevmeyi nasip eyle. Kur'an'ın etrafında toplanmayı, Resulullah'ın sünnetinin etrafında cem olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennet vatanımız ve alemi İslam'ı arzi ve semavi tehlikelerden, bela ve musibetlerden, her türlü kötülükten muhafaza eyle ya Rabbi. Hakka ve hakikate hizmet edenleri daima muzaffer eyle ya Rabbi. Galip eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eyle. Cennet vatanımızda ve alemi İslam'da kötü gün gösterme. Dualarımızı makbul eyle. Gördüğümüz nimetlerden geri koyma. Bizi açlıkla, yoklukla, dayanamayacağımız çilelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine devalar nasip eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar nasip eyle. Dertlilerimize, dertlerimize devalar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in evladının hakkında hep hayırlar lütfeyle. Ümmeti Muhammed'e hep hayrın kapılarını aç. Bizi hayrın etrafında toplanmayı lütfeyle ya Rabbi. Geleceğimizi çok daha hayırlı eyle. Ya Rabbi cennet vatanımıza ve toprağımıza maddi rahmetinle muamele eyle. Bize şu okunan hatmi şerifler yüzü suyu hürmetine rahmetinle muamele eyle. İçimizdeki günahkarlar, içimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi cezalandırma ya Rabbi. Rahmetimizi kesme ya Rabbi. Toprağımızı rahmetine gark et ya Rabbi. Maddi rahmetinle dünyamızı, manevi rahmetinle gönüllerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Razı olduğun kullar zümresine ilhak eyle. Bizleri yüce zatına layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Kıyamet sabahına kadar neslimizden hayırlı insanlar, ehli iman, ehli ilim, ehli Kur'an lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı yüce dergahında makbul eyle. Uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimizi, okuyan hocalarımızı, amin diyen cemaatimizi, bizi sonradan izleyip de televizyonlara başında amin diyecek olan cemaatimizi, bütün müminleri, bütün ehli imanı, bütün kullarını affı mağfiretinle, rahmetine gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbi rızan için sen razı olasın diye toplandık. Bizleri rızan da topla ve rızan üzere evlerimize dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin okunmuş olan hatmi şeriflerden, sair surelerden, kelime-i tevhidlerden, salatu selamlardan ve sair ezkardan burada okunulan salatu selamlar, ilahiler, Kur'an-ı Azimüşşan ve aşırı şeriflerden hasıl olan bütün ecru mesubatı gönlünden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hediye göndermek isteyen mümin kardeşlerimizin okudukları hatimleri ve sair ezkarı acizane ve fakirane günahkar halimizle kainatın efendisi Seyyidü Sadat Efendiler efendisi peygamberler peygamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Pak ruhuna hediye eyledik. Layık eyle, vasıl eyle, kabul eyle ya Rabbi. Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar geçen bütün peygamberlerin ervahına, ashab-ı kiram efendilerimiz, piran-ı izam efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin-i kiram, şüheda, ulema ve bütün ehli imanın özellikle Hatmi Şerif'te ve Mevlid-i Şerif'te iştirakleri olan kardeşlerimizin amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin, analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninemiz, ninelerimizin kafesinin ruhlarına hediye eyledik. Cennet bahçesi eyle kabirlerini ve haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar geçen bütün ehli imanın Arkalarından Fatiha okuyanı kalmamış, nesli kesilmiş ama kabrinde mümin kardeşlerinden Fatihalar, hediyeler bekleyen bütün ehli imanın ruhlarına hediye eyledik. Özellikle yakında Bursa'da kaybettiğimiz hanım kardeşimizin ve babacığımın ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Onları bizden razı kıl ya Rabbi. Kabirlerini cennetlerin nuruyla doldur. Cennetteki makamlarını âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri onlarla cennette cem eyle. Onlarla birlikte Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda cem eyle. Ya Rabbi cemaliyin karşısında bizleri amin diyen kardeşlerimizle, geçmişimizle ve geleceğimizle nurunda, rahmetinde, cennetinde, cemalinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Bugüne kadar yaptığımız dualarımızı, şimdiki dualarımızı, bundan sonra yapacağımız dualarımızı ahseni kabul ile makbul buyurup bizleri razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu amin diyen kardeşlerimizden, şu zahmet eden kardeşlerimizden, şu emek çeken kardeşlerimizden de rıdvanı Ekber'inle razı ol ya Rabbi. Cezallahu anna nebiyyena Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه